Selta piu yon. Glutron, mantra? Ya, ma tre. Nagonit? Ma dvar? Petra eze? Kun rus? Ne ket, sangri ya e. Ma dio? Ya ne ke me kere. Sel piu yon. Glutron, ma dantra? Ya, ma tre. Nagonit? Ma dvar? Petra eze? Kun rus? Ne ket, sangri ya e. Mario? Ja, nicht Fall. Megeri.